Joan den maiatzean, Ipar Euskal Herriko hamabost eliza, Frantziako ondare historiko gisa izendatuak izan ziren. Horietaik sortzi, ondare historiko bezala sailkatuak izanen dira. Baina, ze difentzi da ondare historiko izendatua eta sailkatua izaitearen artian? Euskal Kultura erakundeko Teresa Lekunbegi eraikuntza bat uh, eh, inskritua delarik, horren uh, jabeak berak egiten ditu lanak edo urrak, baina ukan dezake lan edo urra horientzat, estatuaren ganik diru laguntza bat euneko berrogoi ino joiten aldena. Ahatik, ahaberritziak baldintzapian egiten dira. Hori, lehen mailako ezagupena bada, sailkapena, bigarren eta azken urratxada. Horri esker, diru laguntza gehiago eta balintza zorrotzagoak errespetatu behar dira. Teresa lekun berri. Demagun eh, diru laguntza, adibidez, eh, joaiten alda, gastuen euneko lauro goia hartio. Baina estatuaren kontrola ere, haise importantagoa da. Kontrola hori jadanik egiten da, obretan beretan, biztan dena. Eta gero, biztan dena inguruetako babespen perimetro hori oraindik gehiago zaindua dela. Ezagupenaren ondorioak ezagutzen baditugu, zendako seilkatuak izan diren ez galerien zatomen. Elizabatek batek galeriak ukaitea ez da maite espada eskualeriko berezitasuna, bainan errangin eskualerian bereziki garatu dela uh, garatu direla galeria horiek ez bakarrik uh, Elisa Barnearen uh, parte erdiko partean baina ere eskualdeko bi alderdietan eta hori uh, eben ikusten da bereziki eskualeri untan Ahatik, azkenean, jakinen duguia zoin Elisa izan izan den? Elisa horietan bada bat uh, baxena faruan dena, baigurikoa Eta gero besteak uh, lapurdin dira denak, senperekoa, espeletakoa, luosokoa, kanbokoa, jatsukoa, itxasukoa eta angelukoa. Angeluko hau da gazteena, hau uh, ogoi mendeko bigerla horien artean eh, eraikia izan da, mila behatzion eta oita amabian. Parropiako da hau eta gazteenetan, beraz, zorzi eliza horietan gazteena. Erran Angeluko Sant Marie Elisa berezia da. Mila behatziun eta bikoa izan ki, hemen go Elisa gaztena da. Baina bestalde, harren galeriak betoi edo betoinez eginak dira. Peio bordagarai, Elisa horren erretorak, ondare gisa sailkatzearen ondoriak laburtzen dauzko. Lehenik, uh, lan batzu behar bat dira egin, izan dena behar dugula pasatu eta drak eta bizar dela eta laguntza zonbeituk egiten alduko dugu. Baina ezagupen horiek eh, zendako egiten dira? Peio bordaga jai. Denak markatiat dituzte, hemengoak eta gauza guziak eh, kontserba diten eta ez gal. Hola ez dugu bakotxak, ertor bakotxak edo nonaik ez du nahi dina egiten alko. Hori da gehiz handi bat bakotxak nahi dina nahi ezan. Elizetan eta denak hola beharko da pasatu eta gobernamendu edo estatuko eh, legetaz. Atik, Elisabera xelkatu selkatu badute? haren ingurune osoak ondoreak pairatuko ditu. Euskal kultura erakundeko teresalekun behi. Bada babespen perimetro bat. Babespen perimetro horrek eran nahi du eh, eraikuntza horren uh, perimetroan diren beste eraikuntzak ere beharko duztela baldintza batzu errespetatu eh, obrak egiteko tenorean inkas dendena espada arras-arrasargi, peio garaik angeruko adibidea emaiten dauku. Boste humetretan, inguruan, ez da zer itena, edo behar da atxuluturki pasatu galdein, zer egiten alden, teilatu eta denen dako, eh? Ba, izain da, eh, izain dira, nizkarrika, etxe eta ez bituzte hori eta eh, nahus egiten alko nahi duten bezala. Beaz, naiz eta momentuko sortzielizak ez ofizialki sailkatuak izan, Frantziako monumentu historikoen batzorde batek bere baimena emanadu. Orain, kultura ministroaren adostasuna soilik ez da eskas. Omen, denbora historio baizik ez da.